Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 eh, de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en la redacció de Sala Folgado i l'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és creus que l'ambient pot ser decisiu a l'hora de decantar un partit? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui. Creus que l'ambient pot ser decisiu a l'hora de decantar eh, un partit? Arroba, esports, 97 nit. Esperem les vostres respostes. Ja està. Ja està. Eh? el que teniu que fer ja esteu fent-ho. Respondre, empentar, estar ahí, situacions en les que un servidor no tenia cap dubte, ja esteu complint-ho. No hi ha més que veure les mobilitzacions per xarxes socials, no hi ha més que veure com està responent eh, la gent, no hi ha res que veure, més res que veure la iniciativa, per exemple, l'excel·lent iniciativa de la Curva Nord per a estos dies i per al diumenge on intentarà fer la rebuda més gran mai feta a un equip volen juntar 6.000 persones en l'avinguda de Suècia la resposta avui de la gent de l'agrupació de penyes la resposta que estic segur demà hi haurà en el Puigades a Paterna per a veure l'entrenament que ha decidit obrir Paco estaran. ja està el que teníeu que fer ja esteu fent-ho la resposta que s'esperava, i dic bé, que s'esperava, perquè els que coneguem bé esta afició sabem que per molt que se la vilipendie, per molt que se li pengen clichés, per molt que se li falta el respecte des dels mitjans nacionals, que se diga que és una afició massa exigent... Que... No, no, no, no. El que diu això, generalment, com he dit més d'una volta, no ha anat 10 partits seguits a Mestalla en la seva punyetera vida i si ha anat més de 10 i ho diu és perquè té interessos. A voltes, pues, la defensa d'un amic, com un entrenador o com un futbolista, fa que se diguin aquestes coses. Però la realitat, l'autèntica realitat, és que aquesta afició, sempre que se li demana, està. Que aquesta afició, quan venen maldonades, per no dir una altra paraula que comença per pu, està. Que aquesta afició, quan li donen una miqueta, quan li donen un caramelet, s'enganxa. Això, per molt que molts, molts ho dubtaren, altres, els que coneguem ben bé el que és Mestalla, sabíem que anava a córrer. No Només resten 2.400 entrades, entrades per a vendre per al diumenge. Això vol dir que hi ha molt d'abonat que està retirant les dos que li pertoquen això vol dir que hi ha molt d'abonat que té l'abonament i que també va anar. És a dir, això vol dir que diumenge més Mestalla tornarem a viure l'ambient dels grans dies. Això sí, en una situació fotuda, en una situació quasi límit, en una situació complicada per la València. Però el que vos tocava, o el que vos toca, ja està, ja esteu fent-ho. Ara li toca d'ells. Ara els hi toca als futbolistes. Ara li toca a Paco i Estaran. Ara els hi toca a ells donar la cara. I no podem fallar. I jo sé que demà va ser una putxó important per al futbolista el vore a molta gent que segur que n'hi ha demà en les graderies del mini de Paterna però recordo una frase que va dir el desaparegut ex-seleccionador d'Escòcia en els 80 i els 90, Jock Stein, que va dir una volta, no me'n recordo de quin equip, no, del seu equip ho deia precisament, de la seva selecció, la selecció que entrenava d'Escòcia, que deia, preguntar per l'ambient previ a un partit, va dir tenim una afició extraordinària, però mai no he vist un partit que se decidisca per un gol d'un aficionat que ha baixat al camp. I és la realitat. Jo sé, com sabia que anàveu a estar el diumenge, sé que aneu a empentar. Sé que aneu a perdonar-ho quasi tot. Sé que aneu a deixar-vos la gola i l'ànima patint amb el València que del Futbol. Però això han de resoldre els futbolistes. Van atendre la vostra ajuda, i va ser molta. I va pesar, sí, ho tinc claríssim. Però també tinc clar que el remat final correspon als que se vestiran de curt, als que xafaran el verd, als que tenen un fum de deutes pendents amb esta afició. I han de demostrar que se vostè respecte en un Sevilla que ve de guanyar a Bilbao, ara després discutirem en la tertúlia si això és positiu o és negatiu, amb baixes, com la de Mariano, amb un Vanega que jugarà segur perquè se perd el partit de tornada de l'Europa League i sabeu que a Unai li agraden les eh, rotacions. Bueno, doncs amb tot això, amb tot això, el València, siga qui siga, l'11 que alineu Unai el diumenge, no pot tindre excuses i no pot tindre excuses, bàsicament, com vos deia, perquè el primer pas ja l'heu donat. Almenys jo no tenia dubte. Ara, vos he de ser sincer. Tinc dubtes de que els futbolistes donen el pas endavant. Espere que ho facin. Tinc l'esperança de que ho facin. Però si tinguera clar que els futbolistes anaven a donar el pas si ho tinguera tan clar com tenia clar que vosaltres ho anàveu a donar, estaria molt tranquil de cara al partit del diumenge. Malauradament, i per molt que se vilipendie, que se desprestigie, que se li falta el respecte i que se plene de clitxes a esta afició, malauradament per al València, per a l'equip, tinc molta més confiança en vosaltres que en els futbolistes vosaltres ja ho heu demostrat, vosaltres torneu a demostrar-ho, ara els toca als jugadors. 11 i 39, moment, com sempre, de mirar l'actualitat del dia resumida en les nostres 5 fotos. Palabra en Paterna, Paco y Estaran ha un 11 este matí amb novetats certament cridaneres com ara las de Mustafi y Paco Alcácer. entrenador asegura que veo brotes verdes. Que, como se dice en economía, comienza a ver, a ver brotes verdes. Creo que el equipo está trabajando, creo que el equipo está comprometido, creo que el equipo está trabajando con concentración. Entonces, cuando tú haces un buen trabajo, al final te va a salir seguro, ¿no? Xerixef avança molt ràpid en la seva recuperació i avui ja ha fet quasi tot l'entrenament amb el grup. El jugador vol estar, no obstant, es dubta molt en forçar la seva reaparició. L'ambient de les grans ocasions, el club ha anunciat que només queden ja 2.400 entrades per retirar-se de taquilles. Suso García Pitarc està segur de que l'afició no va a fallar diumenge. És de veres dir al president Blas una cosa, dir a Paco una altra cosa. És mutuo. El equip vos té que donar i vosaltres mos doneu sempre. I sé que el diumenge aneu a estar i no aneu a fallar. Rubi confia en els seus. L'equip Granota sap que el partit de Sevilla torna a ser una final i assegura que l'empat contra l'Sporting no els ha afonat anímicament. Como llevamos todo el año ahí, Mm, pues bueno, eh, no, lo, hemos visto como que se hubiera acabado ahí el mundo, ¿sabes? Sino que pensamos que seguimos teniendo oportunidades y con la conciencia tranquila en este partido de que el equipo había trabajado bien. No, no ha habido ningún tipo de, contratiempo anímico. La revenja de la Copa valencia Bàsquet torna este diumenge a Gran Canaria para jugar contra los locales que els aperen del cuart de final de la Copa del Rey. 11 de la nit i 41 minuts. Vos recorde la pregunta. Creus que l'ambient pot ser decisió a l'hora de decantar un partit? Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Creus que l'ambient pot ser decisiu a l'hora de decantar un partit? 11 de la nit i 41 minuts. Fem una pausa i estem de seguida que n'hi ha molta tela que tallar en el dia d'avui. Esports 97 nit, l'esport en valencià fins a la una de la matinada en la 97.7 Ràdio. el drama de la permanència en la 97.7 Ràdio. El diumenge, la situació límit s'escenifica amb la primera de les set finals que li resten als de Paco i estaran. Des de les 3 de la vesprada ja a Mestalla, València-Sevilla. Viu amb la narració de Manolo Montal i Salva Folgado este dramàtic encontre on els blanquinegres es juguen fugir quan abans del descens. Recorda, diumenge des de les 3 de la vesprada, València-Sevilla. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Tasco i Fotopro. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Si Michael Jackson ha marcado tu vida, el viernes 15 de abril marcará una gran noche en Casino a Valencia. Cena más tributo a Michael Jackson desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torre su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla i carretera de Madrid. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 44 minuts, eh, arranca Esports 97 nit amb eh, Saba Folgado que ve directe des de l'agrupació de Penyes en Mestalla, del sopar de l'agrupació de Penyes. Hola Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Porté així un rato, eh? Ha sigut ràpida la cosa. Sí, senyor. Ha sigut I molt ràpida la cosa. que has vingut directe, no que has d'arribar. Són dos coses diferents. Té raó. Bueno, dit això, Folgado... Eh... Però no he sopat allí. No has sopat allí. No, no has picotejat res, ni unes papes, no, ni uns cacaus, no, no, no, no, no, cacau de collaret? No. No? No, de veres. Bueno, doncs pues tu t'ho has perdut perquè a més que els periodistes cada volta que anem a la l'agrupació de penyes som molt ben tractats no ho dubte <laughs> escolta, han parlat Paco i estaran i Suso García Pitar ara després entrarem en l'assaig d'avui que n'hi ha molta tela que tallar però com l'últim, eh, cronològicament, que ha corregut és, són els discursos tant de Suso com de Paco Allestaran, arrenquem per ells, per un Paco Allestaran, crec a la gent que s'anime, que, que això se va trobar endavant. Sí, tots han volgut agrair, Manolo, a l'agrupació de Penyes del València i a Blas eh, Madrigal el, el detall d'avui en el habitual sopar per als penyistes que s'organitza tots els eh, dichosos que l'agrupació pues, d'alguna forma Manolo s'ha mobilitzat, s'ha eh, manejat per a eh, tindre representants del vestidor del València, com el seu primer tècnic, Paco Allestaran, representants del, del club, com el director esportiu Suso García eh, Pitarc, per a enviar-los als eh, penyistes pues, eh, un missatge de que estan responsabilitzats amb el fet de que eh, van a traure eh, i poden traure eh, endavant al, al València de la zona eh, perillosa de la taula de la classificació en la que desgraciadament està immers pràcticament en, en les últimes eh, jornades. Bon detall de l'agrupació de, de Penyes, bona resposta del club, amb l'assistència de, de, de Paco Allestaran, de Suso García eh, Pitarc. Han volgut també, Manolo, des de l'agrupació de Penyes, convidar a Fernando León, que és el president de la Curva Nord de, de Mestalla, a Vicente Vallès i a diferents representants de l'Associació del Xicotet Accionista del, del València Club de Futbol. En definitiva, que estaven pues, tots els estaments representats en, en l'agrupació de Penyes. Se m'oblidava també, Manolo, la presència d'una de les eh, persones de confiança de Lima València, com és eh, Quimco, estaven diferents futbolistes, com Paco Camarasa, com Juan Cruz eh, Sol, és a dir, molt... Ricardo Arias. Ricardo Arias, uh -huh. Ricardo Arias, eh, molt de valencianisme, Manolo, en aquest acte d'avui, en l'agrupació de, de penyes, on ha per la paraula Paco Allestaran, ha dit el que hi volia dir als aficionats, no ha admès preguntes a diferència de, que, de Suso García Pitar, que sí que les admet, les admès, perdó, cinc només, però bueno, ha tingut el detall d'admetre preguntes dels eh, penyistes. Si te sembla, Comencem eh, escoltant Paco Allestaran, demanant-los als uh -huh. penyistes... Ai, pues, que s'animen, que, que, que, que la cosa té bona pinta. Un, un últim eh, forç, Manolo, també ha reconegut respecte al discurs anterior de Blas Madrigal. Uh -huh. Madrigal ha dit que, eh, que és l'agrada el que ha de donar-los als eh, uh -huh. a futbolistes, el, els, la que ha de transmetre a futbolistes, i Allestaran estaran dit, Allestaran ha dit no, són nosaltres en que, en, els que tenim que oferir algo als para que estos respongan desde la, la grada. Ahí estarán. Os quiero animar pues que creáis en el equipo, que tengáis ilusión, que espero que seamos capaces de ilusionaros y que el futuro más cercano pues sea mejor de lo que estamos viviendo ahora, pues que lógicamente, como os he dicho antes, pues no es lo que deseábamos ni, ni lo que esperábamos todos. ¿no? Muchas gracias. Allí estarán, que ha dicho Manolo, que es momento ya eh, Mm, importante definitivo de que se actúe, de que la primera plantilla pase a acción. Que estoy convencido que de aquí en adelante lo va a dar todo y si siguen trabajando como lo están haciendo, estoy convencido que que el juego va a mejorar, que es lo primero y más importante, es decir, todos estamos buscando el resultado, incluso una sensación que he tenido eh, y que me la transmitió un técnico que está trabajando con nosotros, ¿no? Es que todo el mundo estamos deseando que esto pase cuanto antes, ¿no? joder, nos vamos a morir todos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que disfrutarlo. Y yo estoy dispuesto a disfrutarlo, es decir, yo no he venido a padecer, yo lo voy a disfrutar. Eh, además, el que queramos que pase cuanto antes no sirve de nada, creo que hay que actuar. Si dejas que pase y no actúas al final, no tienes control sobre lo que va a ocurrir. Y yo soy de los que me gusta actuar, y el equipo está actuando. Ve, pues momento de actuar, Está actuando. El equipo también está eh, actuando de momento, la actuación de el Gran Canaria no va a ser más importante Esperen que actúe mejor el eh, equipo la formación davant de Sevilla, en Mestalla, sí. Un últim dia Estarán que ha comprado la excusa de tot l'any, anem a parlar claramente Esta la excusa de Pues yo creo que podemos escoltarla Sí. Pero a la vez hay que entender que es un equipo joven. Y cuando los equipos son jóvenes, lo que no podemos pretender es que tengan estabilidad de rendimiento. Es muy difícil muy difícil. Al final los jugadores jóvenes pasan por picos, de repente te dan dos buenos partidos y pasan dos o tres partidos por los que pasan dificultades. Entonces, eso también lo tenemos que entender. Tenemos, creo que, la, plantilla más joven de la primera división. ayer el que el entrenador del València de fútbol Ara després parlarem eh, del que ha assajat i del que eh, eh, ha provat en el dia d'avui i que demà entren a porta aberta. Això serà després, per cert. Me a un oient, Salva Nandiu, que diu, Salva, lo dels dichosos ha sigut un guinyo als domingos de Neville? Sí, totalment. <laughs> totalment. totalment. I diu, sou grans amics, pues, gràcies totalment. a tu, amic, per estar ahí. Suso García Pital, que el director tècnic... Eh, anem a entrar primer en la part eh, eh anímica de la qual ha parlat Suso. Suso Eh, I després entrarem en un, no sé si un guinyo, no sé si una cridada, no sé si ja és que estem ja fent-se palles mentals, anem a parlar clarament. O un farol. O un farol. Eh, L'he vist, com, vist molt convençut, eh? Comencem per el tema anímic. Tema anímic. Eh, Suso García Pitar, eh, he de dir una cosa, Manolo. Jo suposo que ara després ve també a la tertúlia Vicent Xilet, company uh -huh. de Levante, el mercantil valenciano, que Correcte. també està present en aquest acte de l'agrupació de penyes del, del València, i quan tornàvem en, en cotxe, uh eh, -huh. perquè com el bandido és incapaç de treure's el carrer de conduir, sempre, sempre busca algú que el porte, clàssic, Vicent i he sigut, Xilet, el seu, he sigut el seu taxista, eh, hem destacat, eh, Suso García Pitar, Manolo, ha estat a punt de plorar en dues ocasions mentre parlava. El Switch... Eh, li brillaven. Este és el que se juga, eh? Ha tallat el discurs moltes voltes ell perquè era incapaç de continuar, si no trencava a plorar. Vull dir, he vist, mm, ho he dit abans, ha sigut un acte de, de, de, de valencianisme, molt no? Molt emotiu, però la persona que he vist més, eh, amb més sentiment en aquesta taula, no dic que la resta no el tinga, uh mhm. -huh però la persona a la que he vist amb més sentiment, perquè ha estat a punt de plorar, i l'he vist, perquè el tenia molt a prou, Manolo, mhm. Uh -huh i ha estat a punt de trencar a plorar en diverses ocasions, ha sigut Suso García Pitar. Volia destacar-ho perquè, vull dir, ha sigut un, algo que ha cridat l'atenció per a mitjar de, de comunicació i que segur després te comenta també eh, Vicent. Uh mhm. -huh. Bueno, Suso diu que no és moment de recriminar res a ningú ara perquè això fa més feble eh, a l'entitat i fonamentalment al grup de, de futbolistes. No és el moment de, de, de l'anàlisi que a lo millor correspondria fer és el moment d'estar tots units perquè la nostra desunió a qui beneficia és als rivals, als oponents i mos fa més febles a nosaltres. És el moment d'estar tots junts, apoyar a l'equip, perquè l'equip, quan, quan Mestall ha estat ahir, l'equip també ha donat sempre, la, sempre, ha donat, sempre ha donat la nota i ha donat el seu nivell. I el que vos demane a tots és que ja n'hi haurà temps perquè mos critiqueu, me fique jo el primer, però ara els jugadors el que tenen que notar és l'apoyo de la gent. Això és el que tinc que dir-vos. Suso, que ha tornat a insistir en aquest discurs. No és moment ara, si ho serà i ho entén a la fi de la temporada, quan l'equip aconseguís que la permanència de passar factura. Tots tenim, cada un de nosaltres tenim una explicació i segurament tots coincidirem en les explicacions que cada un tinguem. Tens que comprendre que falten set partits i que jo com a director esportiu manifeste el meu suport a tota la plantilla, manifeste el suport a l'entrenador, són els nostres jugadors i el nostre entrenador els que tenen que traure això de la situació en la que està. I no és el millor moment ara per passar factures ni buscar culpables. I quin, amb quin eh, esperit ha d'afrontar el València el partit d'este cap de setmana? L'esperit de superació és el que tenim que tindre i fer una memòria de tot el que hem segut i de tot el que, que anem a tornar a ser. No queda molt, no queda res, queda la força de tots per tornar a recuperar el que mai hem tingut que deixar de ser. I tots junts ho anem a aconseguir. Amunt València, el diumenge l'equip donarà tot el que té que donar i vosaltres també sabem que no aneu a fallar perquè no ho falla mai i no aneu a fallar este, este diumenge. Moltes gràcies. Discurs molt clar de Suso García Vidal. Ha, ha sigut també constant, no?, en Allestaran i en Suso, uh mhm. -huh. també abans en Blase Madrigal, el fet de que, bueno, pues són sabedors de que Mestalla no, no, no, no va fallar i de que l'afició va acompanyar al, a l'equip este cap de, de setmana. Tots els presidents de totes les penyes del València han rebut una carta, Manolo, del, del president de l'agrupació de penyes de de Madrigal, indicant-los que, eh, si és possible, sense obligar-los a res, que diumenge acudisquen tots els penyistes a Mestalla per a donar-li suport a l'equip i abans per a rebre al, a l'equip en bueno, en aquesta mobilització no, popular que s'ha generat en les últimes eh, hores, que vol acompanyar amb una senyera eh, gegant que eh, uh mhm. -huh. anirà previ o que serà prèvia a l'autocar del, del València Club de Futbol quan arriba a l'estadi de, de Mestalla. I ara podem continuar escoltant el, per a mi el, el titular de Suso uh mhm. -huh en la roda de, en la roda de premsa, no, en el seu discurs en l'agrupació de Penyes. Ja t'he dit que ha, admès, eh, ha fet un discurs inicial, al igual que el de Paco Allestaran, després ha admès cinc preguntes, Uh mhm. -huh. La majoria han anat dirigides a la mala gestió, a la nula planificació, si us no ha volgut entrar, mm, a lo que s'ha de fer el cada setmana, li han preguntat per son pare, que era molt valencianista, en fi. Sí. Però hi ha hagut un, un oient, president d'una penya, no recorde de... Que es disculpe. Que me disculpe, no sé si era de Girona, no era de València. Val. Que me disculpe. Y si hay algún oyente que estaba allí, ah, escolta, burro, que era de, jo què sé, <laughs> Castelló, Tarragona, no sé, no me'n recordo, jo crec que era catalana. I li he preguntat directament si, com que té bona relació amb Robert Fernández, exfutbolista del, del València, actual director eh, esportiu del Futbol Club eh, Barcelona, si li eh, anava a demanar futbolistes i li ha preguntat en concret per Marc Bartra. Suso preguntant, preguntat per Marc Bartra Uh -huh. També la possibilitat de que arribi algun futbolista des del Barça, per a mi ha donat el titular de, de la nit. Respecte a que sóc amic de Robert, bueno, ara el tenim en un oponent o en un rival, però Robert, si necessitem algo del Barça, segur que ens ajudarà. I s'arrist. Mm. Tu com ho interpretes? Jo l'he vist davant i l'he vist molt segur, el que estava dient, i amb una risa, ¿no? Uh -huh. no bueno, no, no ens resta carcallades, però sí que eh, ha acabat amb, una, amb, una, amb un somriure no? en, en, en la cara quan eh, pues, eh, aludia o contestava a la pregunta directa que li feia este penyista sobre, sobre, sobre Bartra. Uh -huh. Bartra està damunt la taula, en les últimes hores ha eixit el nom de, de Halilovic, el plan que té el Barça respecte a Halilovic, i ja aprofite Manolo, és que isca cedit una altra temporada més, la idea de que Isquera evite esta temporada i que Isquera, següent, eh, i que Isquera altra volta la, la següent, eh, la pròxima, per tant el Barça va traure com a cedit a Halilovic la pròxima temporada, no se va quedar en l'Sporting de Gijón, se li ha oferit al Sevilla, el València també és altra possibilitat, hi ha més clubs que estan cridant a la porta del Barça per a que el cedisquen la pròxima temporada, però el Barça l'any que ve va tornar a traure com ha cedit a Halilovic. Per tant, no tindries que comprar-lo. Recordem, clàusula de 35 eh, quilos. A mi me conten, Manolo, que cobra 2 milions d'euros. Vull dir, la filla també és eh, altíssima, però pues ahí estava la pregunta sobre Bartra i sobre la possibilitat d'algun futbolista del Barça. Hem escoltat eh, Suso, jo l'he tingut davant, per a mi és el titular de, de la nit i torne a dir, o és un farol que no crec perquè molt segur. ha acabat amb un somriure mm. efectivament en, en, en el rostre, en la cara d'estar molt segur del que deia Bueno, això pel que fa a l'últim que ha corregut que és aquesta compareixença davant de les penyes de Suso García Pitarqui de Paco estaran de Paco estaran Salva treballat este matí en Paterna i ha aprovat 11 no me quadra res sí. però anem a veure què és el que passa i pel que veig a la gent en el Twitter tampoc li està quadrant però hem de dir que és un 11 que per a mi, com a fets més destacables, mm. enregistra... Hi ha dos. Eh, o tres. Eh, jo, jo diria que més, però bueno, sobretot, continua Barragán en lateral, no hi ha Bezo, mm. que Mustafi cau del teòric 11 titular... Mm que Piatti i Fegulí estarien en les bandes, uh -huh. lo qual també me sembla cridaner, i sobretot el més cridaner de tot és que no estaria Paco Alcácer. Sí, estaria Negredo. Eh, este matí ha fet dos, dos equips, a que bueno, pues ha conclòs Paco ja estar en la sessió preparatòria del matí, en l'Antonio Puigà des de, de Paterna, i la formació hipotètica titular era la integrada per Alves en porteria, Barragán a la dreta en defensa, Siqueira en l'esquerra, fins ahí podíem estar d'acord, jo posaria Bezo, però ja l'altre dia en, en Las Palmas va jugar Barragán i crec que va repetir. Santos i Abdenur, primera sorpresa, formaven la parella de, de centrals. A partir d'ahí, l'habitual eh, tripleta de mitjcentres amb Fuego, Parejo i André, i dalt també l'habitual tripleta atacant en este cas amb Feguli per la dreta, Piatti per l'esquerra i Negredo. T'he de dir una cosa, Manolo. Mm, Allestaran probablement encara desconegam quins són els seus mètodes, però hi ha tècnics que habitualment enfronten mm, l'atac titular a la defensa titular. No sé si esta, sense Mustafi, podria ser la defensa titular, no ho sé, però l'altre equip és cridaner també eh, l'atac, que estava mm -hmm. configurat per Santi Mina, per Rodrigo i per eh, Alcácer no descartem que este atac siga el titular i que mm, l'integrat per Piatti, Feulí i Negredo... Passi a la banqueta. Estiga a la banqueta. Per lo que jo sé, després de rascar alguna cosa amb algun futbolista, mm. els futbolistes no se creuen lo que avui ha provat Paco Allestaran. Però... Si comencem a no creure lo que prepara l'entrenador... No creuen en quant a l'11, uh -huh. no creuen en quant a l'11, ah, no respecte a lo que ha fet de treball, sinó respecte al, a l'11 i no s'atreveixen pues, eh, a, pensar que esta va a ser la, la Està formació. el dubte de si Mustafi no ha aprovat perquè complís cicle de grogues. No, no tenim no, no, constància. No, no, no, Manolo, no. Tres grogues. No, te, no complís cicle. No, no, no. Ja ha cobert dos cicles, uh mhm. -huh. n'importa tres del tercer cicle, vull dir, porta 13 cartulines grogues. Me consta perquè he consultat amb un amic que això porta, vamos... A la Eh, llibreta. I els conta cada setmana. Eh. Per tant, eh, Mustafi Manolo eh, no... Està en condicions de poder jugar. ja havia hagut un comunicat esta setmana del comitè de competició, l'habitual, el tradicional, on dona part dels suspesos, no, no està, està Mustafi. Mustafi. Vull dir, és una confusió, no està, no està Mustafi, per tant sí que pot estar a disposició de... Sembla que algú se va enganyar a partir de corregut el sí, bulo, però no, no, no està... Pot no estar està... a disposició de... Pot estar a disposició de, de l'entrenador. De poc estarà. També te dic, la d'avui, jo crec que és la prova més fiable de la setmana. Per què? Mm. Perquè demà allestaran a obrir les portes, la gent entra a l'Antonio Puigades de Paterna, Allí va ser la sessió més suau de la setmana, mm, no va provar res davant de tot el món, i dissabte Manolo va estar en va treballar la pilota parada. Per tant, prova sèria, probablement la de d'avui, que s'hagi despistat en mitjà de comunicació o que no hagi treballat amb un 11, és probable. La setmana passada recordaràs provar amb Alcácer i amb Negredo. Tot el món apostava per Alcácer i Negredo en la punta d'atac i al final va estar Paco Alcácer i no va estar Negredo. Però bueno, la de d'avui, a mi ser un setè teòric titular és el que acaben de, de donar. Perfecte, això per el que ha aprovat eh, pa, eh, Paco i estaran. Xerixef ha fet mm. una bona part de l'entrenament, sí. eh, però no tenim més esperances de que puga estar, ja, ja la ho explicarem. Sí que és cert, Salva, que com dèiem, no només ha fet els ronditos i el calfament habitual, sinó que ha pres part en un dels partits. Sí, en el partit final en... ha participat diversos minuts mm en en la resta de l'equip en aquest tram final. Vull dir, no és el tipus futbolista que és d'una lesió, participa en els eh, rondos o en les rodes de, de, de passe, fa algun estirament i automàticament eh, es retira. No ha participat en el, en el partit, el que indica que pues, està ja en el tram final de la seva recuperació perquè ja ha sigut inclòs en un, en un partit amb la resta de, de companys. Uh mhm. -huh. Arribarà per al duel davant del Sevilla? Pues bueno, que és el que con la llista de convocats de, de dissabte. Per a ser titular no està. Per a jugar el tram final del partit, el València, de moment, per lo que conegam, Manolo, i tu crec que, te, crec que tens més, in, més info, uh mhm. -huh. eh, el València trasllada, el que a mi m'ha traslladat, és que no ens precipitem amb eh, Xerixef, que acaba de ser una lesió, que és molt complicada, que hi ha partits compromesos i que esperen que estigui a 100%. No volen forçar-lo. Eh, en efecte, el jugador vol estar. El jugador està posant tot de la seva part per estar. Però físicament és que està tres setmanes parat. Està molt justet. I Paco està ante milions, cabassos de milions de dubtes sobre tirar mà de Xerixef. És cert que després vindria un partit en el qual, teòricament, Gelisec podria descansar, perquè contra, contra el Barça no anem a enganyar-se. Això teoria té igual l'escolta d'este matí, sí. en, en companyia de Ximo Rovira i de Vicent Bau, sí. i estic totalment d'acord. Vull dir, si tu has de forçar un si futbolista... Fa, si te fa, si te fa falta Gerisef, te fa falta en Mestalla davant del Sevilla... Més que contra el Barça. Més que contra el Barça, estic d'acord totalment. És una evidència. També és cert que després venen dos partits seguits, un intersemanal, que és el partit del, de l'Eibar. Però eh, volem que és el que passa. De moment, repetim, el futbolista vol estar... Sí i avui ja ha competit amb el grup en el, en el partit final. Físicament, molt justet, mm. i Paco ja estarà pesant molts dubtes en tirar mà o no tirar mà del futbolista rus. En quant a les iniciatives populars, ja ho hem dit, només resten 2.400 entrades per vendre's, Folgado. La cosa te pinta que Eh, no sé si hi haurà algun 6 en 8 en Mestalla, però van haver-ne poquets. Sí, lo del, lo del 2 per 1, no? Uh -huh. que, que pararem ahir, després del comunicat del, del València, pues, eh, han donat els seus eh, fruits, i efectivament Mestalla va estar, eh, pues, sembla que eh, plena, i si no està plena va presentar una de les millors eh, entrades sense dubte de tota la temporada després de la iniciativa del, del club, que ha regalat entrades, sí, però moltes voltes Manolo estàs obligat a fer aquestes coses per a, per a que la gent pues, eh, no, a, una, a una finalíssima con la del cap de setmana. La iniciativa de la Curva Nord, que volen posar 6.000 rotllos de paper higiènic per a rebre l'equip en eh, vinguda de Suècia el mateix eh, diumenge, i, com dèiem, demà i s'entrenament a porta oberta, on estem segurs que eh, el València Club de Futbol o que els jugadors del València Club de Futbol van a notar el caliu de, de la gent de la seva afició. Per a tancar, el Sevilla ha guanyat 1-2 en Bilbao, Folgado. Eh, per a sí. Mestalla te baixes, segura estava la de Mariano, si no recordem malament, el eh, lateral, crec que hi havia un futbolista més que també havia vist groga, crec que era Reyes i no podia estar, i per tant, eh, això tot són baixa segura, ha eixit eh, lesionat Tremolinas del terreny de joc, Benoit Tremolinas, ja veurem si podrà estar, és que estaran segur són Vanega, que ha vist la groga que li impedirà jugar la tornada i per tant en Lliga estarà, l'argentí gentiles del València Club de Futbol, i també eh, estarà jo crec que Fernando Llorente, eh, que avui no ha jugat ni un minut i que per tant probablement li dona descans a Kevin Gameiro per a afrontar el partit de tornada la setmana que ve. Sí, normalment Manolo pues, eh, avui Tremolinàs eh, s'ha lesionat, uh -huh. no va estar este cap de setmana a, a Mestalla. Sí estarà Eber eh, Banega, no el podrà reservar uh -huh. un per a la, per a la tornada de l'Europa League perquè eh, pues, eh, ha vist eh, sanció que li impedís estar en la tornada i que, per uh -huh. tant, també no el reservarà i competirà en Mestalla davant el València i a partir ahí pues, futbolistes que avui han participat com, com Escudero, com eh, Mariano, eh, Cristóforo... Conoplianca, que si no me equivoco he al, al final, Fernando Llorente, uh -huh. pues són futbolistes que, la veritat, que estaran davant el Mestalla. Però bueno, Tremolina és baixa per lesió, acaba de lesionar-se, Mariano i Reyes són baixa per sanció. De les rotacions ha parlat un any després del partit, no? Sí, bueno, ha parlat de, de, de problemes amb la lesió de, de Tremulinas, de la sanció de, de Vanega i de que visiten este cap de setmana Mestalla. Tenemos el domingo partido en Valencia, utilizaremos eh, los disponibles, el siguiente partido los juegos los disponibles. Estamos llevando una temporada donde el hecho de competir mucho, el hecho de jugar partidos muy importantes, pues eh, nos condicionan también pues lesionados, nos condicionan sancionados, como puede ser hoy la, lesión de Tremolinas, la sanción de, de Verbanera, pero tenemos yo creo que alternativas y tenemos que trabajarlas. Una Emery, un el saliciense, el l'animalversió que, que, eh, que en este caso que provoca la figura del ex entrenador de Valencia de fútbol en la gradería de Mestalla, uno me quema, iba va ser a presente en Valencia Folgado, almenys en l'estadi de Mestalla. Eh, fora de Mestalla, sí. Eh, en el llevant d'una esportiva, a Palau i Rubi, està tranquil, diu que veu l'equip entrenar bé i que no ha sigut un colp anímic important lo de l'esporting del diumenge sí, ha comentat que, del dilluns, perdó. Sí, ha comentat que no, que tot i l'empat de, de dilluns en aquesta final davant l'esporting de Gijón, com que a la fi no se va, no se va perdre, l'equip encara està, està viu i anímicament important, diu Rubi, no s'ha vingut avall. Mira, el, primer día de entrenamiento, el, miércoles, de hecho ayer, los técnicos nos reunimos y nos quedamos súper tranquilos porque vimos que, que, el golpe, que no había sido un golpe, que el equipo había entrado muy bien al entrenamiento desde el primer minuto, de que no se hablaba para nada de eso, de que se estaba muy concentrado. Yo creo que no nos ha afectado quizás porque sí que es cierto que como llevamos todo el año ahí, Mm, pues bueno, eh, no, lo, hemos visto como que se hubiera acabado ahí el mundo, ¿sabes? Sino que pensamos que seguimos teniendo oportunidades y con la conciencia tranquila en este partido de que el equipo había trabajado bien. No, ha habido ningún tipo de, contratiempo anímico. Rubi, que sorpresa, no? Porque digo que eh, efectivamente el equipo ha de jugar como si fuera la última oportunidad Pero no creo en cara estar davant la última opción para el equipo equipo esta cada semana davant el Betis. No, no, no lo veo como una última oportunidad. Sí que lo tenemos que plantear como si fuera la última oportunidad para que seamos conscientes de lo que nos jugamos. Eso es así. Pero, por desgracia, dependemos también de otros resultados. Eh, entonces, nunca sabes. A lo mejor empatas, que no queremos, porque queremos ganar, y resulta que pierden los que tenemos delante, pues no, no ha sido la última oportunidad. En este sentido, hay que intentar ganar el partido, pero luego, pues si no lo has conseguido, pues lo menos sacar un punto y si no lo has conseguido, esperar que hayamos tenido un poco de suerte con los resultados de nuestros rivales. Rubi, si le preguntas si era una final, mm, tampoco ha sido más clara. que todos los partidos del Llevan son una final y que no es tant tanta final para el Betis que de 34 Mm. Fuimos a campo del Deport y también eh, lo plantearon como una final, ahora el Betis lo plantea como una final. Mm, nosotros llevamos ya muchas finales, para nosotros es más final que para ellos, es que es evidente, al final nos sacan nueve puntos en la, en la clasificación, ya me gustaría a mí tener una final con 34 puntos a estas alturas, pero bueno, es la, el nerviosismo que se produce cuando llevas alguna derrota consecutiva, pero el Betis tiene una situación para mí privilegiada. Rubén, parlant también de Rubén Castro. como ella ha reconegut, estic d'acord, un los mejores delanteros de la Liga. Se está trabajando sabiendo que, que, es uno de los mejores delanteros eh, de España, porque realmente los números lo dicen así, su calidad en los movimientos, lo listo que es, es tremendamente listo y lo efectivo. Mm, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que él no se sienta a gusto. Eso no quita que al final, pues, yo creo que a veces por muy bien que lo hagas, siempre acaba teniendo una o dos, ¿no? Siempre hay un momento que se te escapa. Vamos a intentar que no sea así y si es así, tener la fortuna de que el portero nos pueda ayudar en esa situación, si se da. ¿Alguna cosa más, Folgado? Pues eh, no res, no res, Manolo. Pues eh, te veig el diumenge més ya. Te replegue? Va <laughs> que eres bandido. Folgado, gracias. Mira, Vicent Xilet, un altre. Va tocar portar-lo avui, així. Avui treu, avui el carnet algun dia. que siga del blockbuster. 12 <laughs> i 10. Gràcies, Folgado. Tanquem la part informativa, entrem en el eh, terreny de debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit. La tertúlia. 12 de la nit i de... I de les 12 de la nit i 12 minuts, sí. Això <laughs> m'he trencat jo. 12 i 12 de la nit arrenca el test de debat de tertúlia d'anàlisi. Així a Esports 97 de la 97.7 Ràdio, on vos recordem la pregunta que estem fent en el en dia d'avui. Eh, creus que l'ambient pot ser decisiu a l'hora de decantar un partit? És la pregunta que vos fem en el Twitter, en el arroba esports 97 nit. Creus que l'ambient pot ser decisiu a l'hora de decantar un partit, sobretot tenint en compte la que s'està muntant de cara al partit del eh, dijous, del diumenge, perdó, com ja he dit, com vinc diguent durant tota la setmana, jo no tenia dubte que l'afició del València i s'afició tan maltractada des de fora, quan toca, dona la cara. I quan toca, i quan venen dolentes, és quan més dona la cara. I com ha d'haver molt dolentes, pues segur que el eh, diumenge anem a tindre eh, un eh, aspecte ambiental eh, jo crec que important. Anem a preguntar-li a tots els nostres contertulis que ja estan així. Al company del diari de Vicent Linares. Hola, Lini, què tal? Bona nit. Bona nit. Te vaig a preguntar per això i després m'han dit que tu l'altre dia en el diari ja feres els comptes de quants punts fan falta per a no baixar de categoria. Sí, bueno... Pues això són les puntes de gran... Eixes són... No, és de Linares. és <laughs> que jo me fie de tu, vamos... Me fie més de tu Ara... que de Paco Gémez, que va dir 38. Per ser Paco Gémez, que de 0 ha donat que ho té fet en l'Espanyol per la temporada vinent. O sigui que un suïcidat menys per a la banqueta del València. Eh, què passa, Folgado? <laughs> No, no, no, tranquil, tranquil, tranquil, te pots riure. No, te pots riure, Daniel Mosilla, bona nit. No, no, si me puc... Però no m'has presentat, ja sé que me pots <laughs> riure. No me vaig a riure sense que me presentes. Bueno, doncs, pues, eh, és Daniel Mosilla, <laughs> Tenim pendents les cuentes del gran capitán de Vicent Inés, que després mos la repassarà, i també tenim així el company de Levante del Candidat Valenciano, Vicent Chilet. Hola, Vicent, bona nit. Què tal, Manolo? Que assentia quan jo deia lo de, lo de l'aspecte animi del diumenge. Sí, sí, jo, eh, abans de res, sí que voldria dir que encara estic impactat perquè he vingut de l'acte de l'agrupació de penyes, uh -huh. uh -huh. on s'ha vist, eh, <clears throat> ha sigut un acte molt emotiu i s'ha vist la voluntat ferma i clara de voler superar una, una ratxa negativa que sembla que entre tots estem davant de la crisi de l'imperi austrohúngar. <laughs> eh, Confolgado ja te coneix molt bé. Sí. Me diu, ja veus com eh, Xiret incidix en lo que, en el que estaves dient, diu, i també en Suso García Pitars, que ha estat dos voltes a punt de plorar en aquest discurs. Sí, sí, no ha sigut res de, de postureo ni, ni, una, <clears throat> ni una manera finxida que, que moltes voltes eh, estem en un món uh -huh. com el futbol pues, que estem acostumats a impostura coses. sí, sí, molta impostura i no, no, era era passió i emocions eh, sinceres. Pues, eh, D'això que se n'alegrem i que jo crec que traguem eh, circumstància eh, positiva. A banda, és... a banda, li dona una entitat humana al, al València, que no tenia. una dimensió que en els últims, en els últims temps s'havia perdut i que pràcticament pues, la tenim ja quan, jo, jo, jo, crec que, jo crec que, perdona, Quimco, eh, que està en la vessant de... Eh, bueno, ja va conèixer això, però bueno, eh, el problema de la propietat és el que és, si no anem a enganyar-se, Eh, si el jefe dirá, y es que esto es problemitote ¿eh? <laughs> Quan... Probablement. No, no, no, no, no. no. Sí, des de la lògica asiàtica dels no, eh, negocis. No, per això vos... dic, eh, pot semblar una conya que estiga fent, però no és tal conya, eh? No, no, no. no. Que este sí, poga sí. tocar i diga, i eh, que esto es problema i tot, eh? Que això... Això va en serio. Eh, eh, que per a tu ser una empresa, però així la cosa cou i fa mal i la gent en el carrer eh, expressa sentiments en, en esta història del futbol. Seria prou interessant que ja plegara. Sí. Seria quan, prou interessant. portaven sense anar a les, al, al sopar de les penyes? Ja, ja era... Pues crec que des que anar Nuno a principi de temporada no sí, havia tornat a la ningú. Que és un gran, e-, jo crec que era una gran iniciativa i és un gran error eh, uh-huh. haver-ho parat. Jo crec que el València una de les errores que comés en guany és apartar-se molt, molt, no ha dels periodistes, si més no de la gent. Bueno, així no s'invoquen a ningú tipus d'esperit per a, per a, no. per a diumenge, sinó parlem un poc de, de <laughs> l'ambient. Lògicament, l'ambient influeix sempre en el món del futbol i quan un equip està necessitat eh, això te ho diuen els mateixos futbolistes, és que no, no tampoc no podem dir-ho, nosaltres estem, de, diríem, en la, en la part de grada, són els futbolistes i els entrenadors els que te diguen és que quan estàs baix i les coses no te deixen i veus bramar a tota la gent i veus a la tribuna de, de Mestalla bramar, és que això se t'encén, claro, és normal. Eh, jo jo m'imagine, no? Jo no he estat mai, però en, en un camp, en tota la gent animant-te i dient-te que, que tires cap avant, no? Jo crec que això influís però vamos, de forma superlativa. Sí, s'ha de trobar el, la potencialitat eh, positiva que sí. té ser, que té ser el, el València, que fins ara el que s'ha patit és tota la càrrega negativa, negativa. Jo de deia... tindre que aguantar pues, tot el, el pes d'un escut, les exigències sí. i, la, i la pressió que clavats en una batalla que no és la teua com la del descens pues, porta el bloqueig mental i, i sí. al pànic. Jo deia al principi del programa, en la nostra apertura, en la nostra editorial, que jo no tenia dubte de que la gent no anava a fallar, vull dir, és que, a, a més, és que vull dir, el problema és que jo, el problema al, al respecte de molts és que jo ja tinc un carro d'anys, val? <laughs> Eh, sí, és veritat, i jo me'n recordo el que va ser este club en la 82-83 que quasi baixa, sí. eh, i el que va ser Mestalla. Eh, i, i recorde el que va ser Mestalla en l'any del descens que se van fer mesos i en segona que en primera. Vull dir, més enllà del clitxer eh, mega explotat per la premsa centralista d'una afició inconformista que és implacable, que no perdona que no, no, això ho diu qui no ha anat 10 partits seguits en la seva punyetera vida Mestalla com el vídeo vomitiu que feren els Manolos el divendres passat manipulant i falsejant imatges ho torna a dir per si hi ha algú que té algun dubte manipulant i falsejant imatges sobre les xulades de la graderia de Mestalla a entrenadors. Se tragué una xulada a eh, Ernesto Valverde que mai va existir. És més, a Valverde se li cantà Valverde quédate. Se va treure una xulada eh, a Jukic que no va existir, perquè a Jukic mai se li xula en Mestalla. No va donar temps. <laughs> No va donar temps. I se va, i se va treure també eh, un dia que un canvi vas a xulat a Rafa Benítez i se, eh, tragueren com si fora la, lo habitual el que li xularen a Rafa Benítez, no? Per a eh, augmentar el seu... Ah, i també se va treure el dia, i torna a dir, el dia, el únic dia que Mestalla li canta Héctor Cooper, Cooper, vete ya, empatant a un contra un Madrid amb nou baixes. Que sí, que aquest dia se li canta, però aquest dia. Sí, va ser de un, un canvi el Piojo López que el va retirar per Correcte. Juan Sánchez, minut 90, que en el partit empatat... Pues, Correcte. Eh, La eh, graderia ho va encaixar malament. Sí. Val? Eh, per això t'he dit que ixa afició tan vilipendiada... Tan... Jo, sabia, jo no tenia dubtes de que anava a tornar a respondre com va alçar el partit de l'Espanyol. Partit de l'Espanyol, el Tron Mestalla. Sí, sí. Pero no el partit del Español no es que el Tron Mestalla, es que a UPA, al València i a Fona, a l'Espanyol. A l'Espanyol se li ve Mestalla damunt quan el València aconsegueix empatar i comença Mestalla a empentar a l'Espanyol se li ve damunt Mestalla i se li cau damunt i aplasta, i aplasta l'Espanyol i vaig a dir més perquè ho vaig ja dir ahir entre els àvitres Mestalla té fama de que és un camp que quan se posa a bramar és molt complicat és molt incòmode per a ells Arrepreta molt, tio jo tampoc és que has xafat moltes voltes en molts camps, però bueno, mm. alguns sí que xafat. alguns no? sí que he xafat. Eh, Mestalla quan t'apreta, arrepreta molt, tio. No, eh, no sé, és l'acústica, és, és la verticalitat, és, és pues, que al final... Sí, és un no... dels estadis que si li trau suc, eh, possiblement siga... Jo he sentit conversar dos àrbitres de primera i deia, és que ahí te, te, te poses... No sé quin diari per, era. Per molt que xilles, els àrbitres no te fan cas, si te fica el soroll te fica sí. en els tímpanos i en el cervell i no te deixa ni pensar. Cuidao que... que... Crec que era el diari de Telegraph, que uh -huh. fa, fa poc, que va catalogar a Mestalla com el segon estadi més... Eh, més sorollós. Sí, més sorollós, més intimidador d'Europa, de, sols per darrere del, del Borussia Dortmund, pues, que és el que Imagina't. sempre s'endú se, pues, un poc els, els elogis, és el paradigma dels estadis eh, potents. Eh, per això jo eh, volia començar per l'aspecte anímic, hi ha uno que diu eh, tan trist sou que no sabeu ni què preguntar, realment algú pensa que l'ambient no influís pues mira jo no dic que influïsca, jo, jo estic parlant de ser decisiu, amic has de llegir bé la pregunta per després criticar-nos i tinc el dubte jo sé que Mestalla va empentar que va apretar que... però, no, a la fi, però a la fi n'hi ha precedents o sea, en la temporada 2007-2008 uh -huh. els partits contra Osasuna en Boro i després el Saragossa es trauen per l'ambient eh, que se venia d'una histèria d'un pànic ambiental que se va eh, poder traduir en un ambient eh, festiu que és el que va contagiar uh mhm. -huh. aquell equip, un equip distint a l'actual, tot, tot n'hi ha que dir-ho, perquè aquí seren Baraja, Villa, Silva, Mate, companyia. Jo, jo lo que crec que lo que volia matisar és un poc lo de l'ambient este que parlaves dels Manolos i parlaves de València com una, uh mhm. -huh. com una afició exigent. A mi sí que em sembla que l'afició del València és una afició exigent, sobretot i fonamentalment la figura de l'entrenador sí que ho és, així ho han passat molt mal molts, i així n'hi ha molts als que se'ls ha reconegut quasi més després que en el moment llevat de, lògicament, és que, és que Cooper, a pesar de les dos finals, era un tio tremendament criticat. No. Jo crec que sí. No. Jo crec que sí. A jo Cooper pa... se li va cantar més voltes. No, Cooper no, no. quédate que Cooper vete ja. No, te, no m'estic referint que que... m'està ja a cantar. Te dic que i no teníem les xarxes socials que tenim ara, uh -huh. però sí teníem els comentaris, i sí estaven les tertúlies, i era un tio, és que és molt defensiu, és que no... Però, coño, però t'ha portat a dos finals, no, i jo, mira... Jo, lo, per exemple, el meu cas, jo sempre, lo que sempre li vas tirar en cara a Cooper, i continuo tirant en cara, és que és un entrenador que per la manera de ser que té no guanyarà mai una final pues és i que... no és que no lo guanyarà mai és que n'ha jugat 6 i ha perdut les 6 vull dir, quan jo me pegue contra un mur una volta sí, pot ser casualitat quan me pegue 6 ja no és casualitat sí, sí, és sí, sí però, però, que és, però això, és un nivell, això és un bon nivell d'exigència és un bon nivell d'exigència l'entrenador de normal és una figura molt exigida Mira, en quasi el, el problema és que des de la perspectiva de Madrid ells, i de Barcelona ells no entenen que la gent pot estar a gust amb un equip si no guanya coses. Ells no els entra en el cap. I quan veuen que Mestalla brama, pensen que brama perquè no guanya títols. No, no, Mestalla el que vol és... Vull dir, serà feliç a el Calderón? Més enllà de que guanyo per que guany. Serà feliç a el Calderón? Per què? Perquè veu un equip que s'ho deixa tot. Això està clar. Pues això és el que vol la gent de València. Això és evident. Ni més ni menys. No, I, l'altre són clichés, totes les, estereotips... Totes les generacions de Mestalla han tingut un, el referent d'un equip eh, guanyador, però al mateix temps, després, un equip que no ha sabut per les condicions que siga, perquè és, té una complexitat enorme guanyar un títol, uh mhm. -huh. pues sí que se puga generar certa, no desafecció, però sí un inconformisme que se pot tornar en una exigència més o menys eh, feroce <clears throat> cap a l'equip, segons les eh, circumstàncies, però que això ve donat perquè és que cada, cada generació en la grada de, de Mestalla ha tingut el referent d'un equip gran i d'un equip eh, campió i és, és la lògica normal de... Jo, jo l'únic que digo, que i, me reafirme, i me reafirme que el únic entrenador, el únic entrenador que no ha sigut contestat mm, per una part de l'afició ha sigut Benítez i perquè va guanyar dos dies. Ah, però tots els demés tenien de tractors... Valverde, Valverde no va ser contestat. El factor... Peregrino, que el, que el tiran al carrer, no va ser contestat. Eh, el factor... No, de fet... De fet no, I Diukis tampoc. I no, de fet, la, la, perquè, sí. però perquè no dona La destitució sí. de... No, no, no, La destitució de Peregrino no. és el que va encabronar ah, no? als aficionats. no volia, no volia Mestalla, no va xiular... Eh, el, el dia de... considerava... Mira, jo me, jo el, me el dur... El dia ja que perden... xarxes socials. Jo me vas dur Galtaes com a pans per no dir hòsties que no se pot dir en la ràdio <laughs> Però quan jo el dia no del, de la primera roda de premsa de Yuguis mm. diu lo del gigante dormido dormir dic és el mateix discurs de fa un any de Pellegrino quan arriba a la banqueta del València és un dels nostres, no té clave no, no, no, si no, tal igual, no sé parla què... El, però parla-te en l'últim dia i d'acord en els resultats, la gent no demana no demana la destitució no. de, de Djukic? No. Ah, no? no? I què demanen? la gent l'últim dia... Esto Però si Jukic, o no n'hi Jukic és destituït, sí, però contra l'equip, no contra l'entrenador, amic, que és cosa diferent. Que és cosa diferent. Bueno la gent pot protestar, la gent va protestar en el primer partit de Valverde contra l'equip el dia que se palma contra el Rayo, però no contra Valverde. No me contra Valverde. Mat el matís, primer partit era, era matís, difícil. Matís. Era diferent, era si, diferent. Si, si em permeteu, Xileta, Xileta parla d'un aspecte que és el generacional. Val? Sí. Eh, eh, <clears throat> sí que és cert una cosa. El, el meu fill, que té 11 anys, no té un concepte del València jugant finals de Champions i guanyant lligues no té aquest concepte, val? perquè ell no era conscient. Però n'hi ha una generació de valencianistes claro. <laughs> que s'han criat en un èxit brutal, en què, en que, en que hi totes dos cops... I això ha fet elevar el nivell de finals, i a voltes no tindràs eh, peus en terra. Eh, També te la compres. Ahir era on anava jo. N'hi ha, ha vegades però, sí, però... València, en el valencianisme no és conscient de la seva realitat, val? I això és de veres. Ara, no n'hi ha que traure eh, els peus de, de, de... saber el que vull dir? Uh mhm. -huh. No n'hi ha confondre una cosa en l'altra. Ah, exacte, val? exacte. Està ja és exigent. És exigent, no, és el que estic dient jo, és molt crisis, exigent. Les grans crisis modernes del, del València els últims 40 anys han vingut per la digestió equivocada de pues, eh, triomfals. O sea, tot el que al final acaba... Mestalla digerís mal, malament l'èxit. Mm, de, de la mateixa manera que s'alça en molta energia dels, dels fracassos... Ahí t'anava a dir... Perquè... No sap gestionar... No sap gestionar... Mestalla gestiona millor els fracassos que els èxits. Sí, sí, no, no Bé, perquè inclús... L'equip o sea, que baixa tenia una mitjana en Mestalla de 11.000 11 espectadors, més o menys. Una miqueta, per ahí, una miqueta més, però... Però per ahí... 15 l'any següent en segona divisió... Se fan 20, està, 20 i pico, 23.000, 24.000 socis. Per... No, i després sí, sí, un exemple sí. més, eh, més modern. O sigui, que Palmes, la, la final més dramàtica que se puga recordar de la Lliga de Campions, la única final en la que a un equip li han pitat dos penals en contra durant el partit, que, eh, que, després, sí, que després te remonten en la pròpia eh, tanda de, de penals, que és uh -huh. també eh, inaudit, que després la setmana posterior te fas a eh, Rivaldo a la xilena, que després en aquest estiu se te'n vaig el president, el capità i, l'entrenador. Que dos o tres entrenadors te, te diguen que no. no i que ixe any, usted ixe any, que per a qualsevol equip haguera sigut la, la típica etiqueta de transició Hecatombe. o desastre directament, va i guanyes la Lliga. Uh mhm. -huh. Això és el València. Senyors. Acabes de donar, acabes de donar un, un, una, una radiografia, un semblant, Xile, que me pareix... Això és el València no li vegueu més voltes, senyors. De la mateixa manera que guanyes el, el, el doblet i comences a incubar tota la paràlisi i el col·lapse que ha vingut posteriorment. Correcte. Molt bé. M'ha que... agradat lo de gestionar millor l'èxit que el, no, no, el, el fracàs que l'èxit. I te vaig a dir una cosa. Hi ha molts paral·lelismes entre el València post-doblet i el València actual i ses renovacions estratosfèriques es que, sense crec... mirar 1,8, ah, tal, no sé què i fer una plantilla, que és que pasa però en la, en la diferència evident de que, que este... venia a ser campió i este de ser quart ah, correcte, que allò era un èxit jo he, reconegut, jo he reconegut que igual l'any passat li donaren més transcendència al quart jo de la que tenia bueno, era 77 punts, una mitjana... és que el València l'any passat, en una plantilla molt semblant, i ho torno a repetir, va fer una gran... Va una fer un bon grandíssima joc, i temporada. Molt bon, I molt jo, bon joc. Jo la torno a dir. No, Jugant a una competició. Me referint... Ah, que tu vulguis. Dani, Dani, no, ah, jo, me referia, jo no me referia al joc ni a la puntuació. Me referia a la valua de vendre el quart lloc com si s'haguera aconseguit. A lo millor se li va donar més valua a aquest quart lloc de la que tenia realment. Però, en efecte, jo soc dels que dic que 70, en una competició, però 77 punts és complicat. Eh, a un punt de la de Madrid que va quedar tercera. La de Madrid que era tan, tan estratosfèric, mos sembla, perquè ara tornem a estar una altra volta anys junts de l'Atlético de Madrid. Per a mi va tenir el seu mèrit. No, no, no vaig a... És més, Moltíssim. un amic que és bon amic que té la seva manera molt particular de voler el futbol que s'aficiona a dir 6 partits per a en tota la Lliga. Això és complicadíssim. Exacte, no? i partits de, de referència. Jo crec que ho vas comentar així, la primera part en el Camp Nou <coughs> parat és impressionant. Jo no recordo... El València va competir en el Bernabéu, en el Camp Nou, en Sant Mamés, en Villarreal, Perfecte. en Sevilla, en el Calderón. Atengou-me, ah, i no sé si és ventatxista això, vaig a per davant que jo pense que un dels grans culpables de la situació actual del València mm. és Nuno. Evidentment. Però vos vaig a fer dels grans culpables, eh? Però vaig a fer una, una pregunta vosaltres creieu que si no el tiren al carrer València està com està ara? No. El València estaria millor que ara. Ara, també sé que és, no, que és una miqueta perquè... futbol ficció, perquè jo crec que l'ambient ara ha sigut no irrespirable. Jo crec que no estaria millor perquè l'ambient no era... L'ambient irrespirable, no, sí, sí, sí. però, més, però més punts, n'haurien fux, no, però és que, o 8 punts més. És que la, el foco de la reflexió s'ha de posar en que apagar és l'incendi en gasolina. I, clar. Jo l'altre dia, l'altre dia eh, crec que va ser, crec que va ser en el, ahí en el Murciélago en Sempere va mm. fer una comparació i vas dir que eh, estos estan, han gestionat, diríem, eh, el València com una empresa i si m'apures com una startup siguent una gran empresa, no? Perquè el que han fet és... Me parece també una molt bona sí, mira, i te vaig a explicar. El que han fet és aplicar el sentit comú que aplicaries en qualsevol empresa, és a dir, jo tinc estos treballadors, no?, que uh -huh. són molt bons, que han fet una temporada que m'han posat el quart i me donen tants ingressos i es vas a premiar, vaig a comprar-los perquè jo crec que són bons i es vas a oferir un contracte llarg per a que se me quede i no se me'n vagin. La lògica que en el futbol això no se produís és tot el contrari, te ve a indicar que jo me vull quedar i són futbolistes. I és el que han fet. El que han fet és, des d'un despàs de Singapur, diu, eh, estos són bons, se'ls quedem i paguem per ells. I no només anem a pagar per ells, sinó que és que si mos funcionen com ara, igual es venem i tenim. Han aplicat el criteri empresarial El criteri només. absolutament empresarial. Gra gravíssima a errada. A tot, sí però perquè no <laughs> saben de futbol. Perquè I entonces, no si hi haguera algú el que s'agradi... de futbol sempre te torna... Quan jo he de principi que Quinco liquidarà la Molloia, que així ploren, es, es... me referia d'això. Pues ahí està. Entonces, han, han comès l'error, però jo no crec que és que s'hagin despreocupat ni que ho hagin no, fet no, no, mala no, no. aposta, no? Simplement que no sabien és que més, tenien que fer-ho. És més, aquesta despreocupació que jo sí la veig, la veig també des, de la, des, del, des del punt de que ells no saben, vull dir, ells pensen que se pot gestionar un club com se gestiona una empresa, que és que eh, els propietaris van de tant... Un club necessita executius... Mira, jo l'altre dia discutia, <laughs> discutia en un executiu del València, és que mos peguen unes... Me pegues unes... No m'haig de tornar a dir la paraula. Me pegues unes guantades, unes galtades... I dic, si és que esteu equivocats, si no vos les pegue a vosaltres si ojalà el club tinguera 6 o 10 o 8 com vosaltres, que esteu així, que des de que s'alceu de matí a s'exiteu per la nit, el vostre, la vostra prioritat al 100% és el València. Ojalà el club no tinguera més dichos. El problema és que el club, el propietaris, pensen que en una presidenta que ve cada dos o tres setmanes, que en un entrenador que ho era temps per ser perquè també compartia una selecció, que en un propietari que no ha aparegut en tota la impermest, se pensa que se pot dur un negoci aixina però no perquè tinguen males intencions, simplement perquè no saben el que duen. No, i que més enllà d'una qüestió presencial, més enllà d'una qüestió simplement eh, formalment eh, presencial, va més un poc també per quines decisions han pres si més o menys és delegues... És que s'engloba dins del, del, del desconeixement, sí, sí, del negoci. Si saps eh, delegar, si dones pues, mànega ampla pues, als professionals i a l'estructura que, ja, mm. Mm-hmm. que, ja, que ja existia o, o, o la renoves però en gent de, de, de futbol i unes prioritats on la planificació esportiva pues, eh, regís per aspectes més clàssics, no tan empresarials o financers mm. com, com els que han passat claro, ara claro. Eh, dona igual que estigués dos o tres mesos sense aparèixer perquè el, el club ja tindrà aquesta inèrcia de cultura de club a la que fa tantes, eh, tantes al·lusions Paco i estaran de que puga funcionar bé a soles, que la teva presència no hagi d'importar la teva presència física que te veig en la llotja o en el palco privat no, no hagi d'importar tant. El que d'este club, Vicent, és això, execu executius que en el dia a dia s'ocupen al 100% i com a prioritat del València i que puguen prendre decisions. Un dels grans mals que ha tingut aquesta plantilla és que el futbolista, no egoísta egoista per naturalesa, sí. diu Palmem 7 a 0 en Barcelona. No passa res. El entrenador ho és del València i de la selecció a test parcial. I, està, i té l'equip fet un cristó. No passa res. Munta un canyaret eh, que no sap un dia fer un canvi davant de l'Atlètic de Madrid que fa el ridícul del món mundial. No passa res. Eh, hi ha jugadors que no estan complint. Entonces, al fi, a la si fi, tiene hagut una caixa de resonància de, a la fi, afició, mitjans de comunicació, això sí. A la fi, el futbolista, torna a dir, egoista per naturalesa, diu si el que mana no es preocupa, que és el que es posa, jo que me'ls enduc, jo no vaig a preocupar-me. I és aixina. No, i claro, i els futbolistes I que podien preocupar-se perquè tal, els, els ha renovat i, i, tenen, i, tenen la, i tenen la butxaca plena de, per als pròxims anys. Correcte. Dina, és que estàs molt callat i pegant-li voltes. És que m'ha paregut veure un exjugador d'Huracan en un partit que està jugant boca contra... Però d'Huracan era argentí o d'Huracan el valencià? No, d'Huracan el valencià. A lo millor he dit una barbaritat. Contra qui està jugant? I en, en ah, la... Ah, pues jo pensava que era l'argentí. No, no, no. no. <laughs> M'ha paregut veure a Vila, tio. El que jugava en el... En el no en, crec. En això, això és Libertadores. Això és Libertadores, no? No, no, no. no, no. És Boca Juniors. És Boca, sí, però Boca... Ells no sabem contra aquí. Ells han anat a Bolívia. El que no sabem és contra aquí. Bueno, ells han anat a Bolívia. Me pareix que sí. Pues, pues, I me pareix que, que xugaven, no? Pues ara ho miraré veure, 12 i 35. Vinga, pau, eh, pausa per a la publi, tornem, llegim el Twitter i continuem eh, debatint aspecte anímic eh, i moltes més coses que n'hi ha que tocar-les. Així, en la serra, defensar la matinada. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Super Running es el tu programa. Total información sobre los cursos populares es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión Información TV y en Superdeporte. Super Running. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Sí, sí, a ti. ¿Eres taxista? ¿Te gusta marcar la diferencia en el trato con el cliente? En Taxis Valencia te estamos buscando a ti. Llámanos al teléfono 961 11 93 98. Infórmate de nuestras condiciones sin cuotas ni restricciones. Solo se cobra por servicio realizado. ¿A qué esperas? Llámanos al 961 11 93 98 y te lo contamos. taxisvalencia.net Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. El drama de la permanencia en la 97.7 Radio. El diumenge, la situació límit s'escenifica amb la primera de les set finals que li resten als de Paco i estaran. Des de les 3 de la vesprada ja a Mestalla, València-Sevilla. Viu amb la narració de Manolo Montal i Salva Folgado este dramàtic encontre on els blanquinegres es juguen fugir quan abans del descens. Recorda, diumenge des de les 3 de la vesprada, València-Sevilla. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Casco i Fotopro. Si te agrada el sport esta es la teua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tu tuiteas. 12 de y 39 minutos A que la gent están està enviant la pregunta que han fet en el dia de Wii que es si creo que ambiente puede ser decisivo para al partido de diumenge. De Juan Junox diu per suposat, i més després de l'esforç del Sevilla-Bilbao. Els jugadors han de contagiarse y i la por a fracasar. Cristian, el ambiente puede presionar al rival y al árbitro, pero los goles han de meter los futbolistas. Mestalla lo dará todo. Salvador, el ambiente no juega a fútbol. Si la iniciación del domingo es la que ha aprobado hoy, directo a la segunda división. Nandiu, diu, <laughs> sí, el Valencia tiene un problema de cor y cap a mezcla que de joc. Mestalla Juan, voles de Se os comienza a guañar, de males deu. Vicent Rollo diu el ambiente será positivo y durará el equipo en volandes, pero si posa el equipo que se comenta, mos guanyen sense vestuario vestuario vestuari. Luis Ibañez diu, la mente es fundamental, pero si los del césped no le ponen ganas, poco podemos hacer. No sienten la camiseta, Dani. Creo que no. Nuestros jugadores están desconectados y el Sevilla, las aficiones contrarias no le afectan. La prueba lo de hoy. Miguel Ballester, Diu, eh, no sé, a lo mejor los que se cagan por el ambiente son los nuestros. Perdón por lo de se cagan, se acollonen Tabo de Benimado, Diu y tan de Una gran afición como la del Valencia puede cantar un resultado Mola amante que que árbitro pasa el primer churit Rodolfo H. No es que lo crea, es que estoy convencido. Lo demostramos el día del español y lo vamos a confirmar el domingo, a muerte. José Castelló Jimeno ayuda anímicamente, pero cuando no salen las cosas, la afición no puede saltar al terreno de juego. Ya se ha visto este año. Pedro Simó, ilusión, entusiasmo, amor, un escudo y por el club, si los jugadores no lo dan todos, se volverá en contra, son la misma fuerza. Adrián Ortiz es un equipo normal, sí, viste, el en el Valencia, es una incógnita, siempre aún. María José, el ambiente será extraordinario por las ganas que se tiene Emery, pero no sé si los jugadores corresponderán, tengo dudas. J. González, por supuesto, solo hace falta ver las estadísticas de las victorias de mayor parte de equipos del mundo dentro y fuera de casa. Albache no lo sé, pero tener un ambientazo, tener el ambiente en contra o las primeras de cambio, el positivismo cambia mucho. Víctor Quiles, no, los jugadores tienen que decisión sobre la herba. Diu, Francisco Laozo, depende de la personalidad de los jugadores y estos han demostrado que a veces la tienen, solo a veces. Javi Diu puede, pero no debería. De todas maneras, el equipo no cargura ni me Mestalla ni lejos de ella, así que exclusos de mal pagador. Luis, había un jugador, creo que era Mustafi, que cumplía 5 amarillas. No, esta, eso es una errada de la tele que da más partido. Diu, tanto como para decidir el partido, no pero muy importante, y ya te digo yo que sí, Mestalla tiene que ser una caldera, sí se puede. Foro Murciélago Diu, eh, claro, pero a este Valencia le falta mucho empuje, los jugadores están peor que mal y van a peor, aún así ganaremos. Freddy Diu, mm, que nos cumplía así que Mustafi, en efecto. VCC, opinión de las emociones determina nuestro estado diariamente. La afición animando a tope durante 90 minutos es la mejor vitamina posible. Pedro Charri sigo cree que es fundamental un ambiente fortísimo, ya que presiona al árbitro. Eh, Diu, yo creo que sí, también Fred, el jugador en Freds, así que un gran ambiente, está a tope en la Valencia. Frankie Diu, una cosa, si no le ganamos al Sevilla, ¿qué pasará? Porque la debacle puede ser importante, miedo me da, Amund. Un veces Opinión dio afortunadamente quedan siete partidos para tener una enésima oportunidad. Te va que solo al final. Fabián, que es escolta desde Francia, y y yo era un crío cuando Valencia ganaba títulos. Así me crié, ahora tengo 28 años, aún siempre. se Diu de a A Mestalla Play, la rebuda del jugadores. 6.000 personas. Chiblarri al del Sevilla. Todo eso es clau. Yo torne y feia la pregunta, en toda la intención. perquè no se'n recordeu eh, Xile sí que, que no se pot dir si té més edat però també té molta més, molt més recorregut crec que sóc el més teu de la taula en cultura, futbol, en cultura futbolística sí, sí, que, eh, que sa, sabeu, sabeu tots qui era Jock Stein l'exseleccionador d'Escòcia de, mm. Jock Stein va dir una volta preguntat per l'ambient que se vivia en Hampden Park en un partit de la selecció eh, abans del partit li preguntaren per si l'ambient podia ser decisió i va dir eh, tenim una grandíssima afició però mai he vist un partit que se guanye amb un gol marcat per un eh, aficionat. aficionat que ha baixat a la graderia. Ojo per que... això jo dic, l'ambient va ser gros. Hi ha un precedent mm -hmm. curiós, que és el, les semifinals de la Champions del 2005, que estàvem en Xente Oliver i jo uh mhm. -huh. en, en Anfield, eh, convidats per, per Rafa Benítez. Eh, este, Mourinho sempre diu que el gol aquell de, de Luis García sí. eh, que en realitat eh, l'àrbitre el dona eh, com a legal un gol fantasma, per la reacció de la grada de cop que sí. la canta com si fos un gol segur quan en realitat pues, ja podies veure dotzenes de, de repeticions no estava clar. i no estava clar i, i en canvi l'àrbitre no va dubtar en cap moment però perquè va veure pues, això, una grada pues, ja, ja celebrant-ho eh, de forma Estan com està el València, estan com està el Sevilla? Penseu de veritat, Dani, eh, Vicent i Vicent, que la grada pot eh, decantar el partit? jo n'hi ha un aspecte que no, que no hem parlat i, i segurament serà, serà també decisiu. Hi, hi havia un aficionat que ho dia, no? Un des que, des que ha parlat en Twitter, o des que ha escrit en Twitter. Uh -huh. És un ambient que te va beneficiar sempre, però que se te pot posar en contra. També és de veres. No sé si és el... Però sí se te pot posar en contra, perquè la gent... Jo crec que la gent està condicionada de... o, sí. o condicionada de que fins a la fi no van escatar. Ara sí, a la fi, si la cosa no és, pot ser ja la coral polifònica de vent però pot, és, tirar, pot, pot tirar. Però és evident, a, a, a, a part dels números que ja ens, ens contarà, que ens contarà Vicent, mm. que, que, que el València està a una victòria i un poc més. Eh? quatre punts. Jo crec que en quatre punts, efectivament. Eh, se poden fer totes les matemàtiques que vulguis, però jo no crec que, que tots els de baix facin entre 9 i 10 punts per a que el València tenga No, jo, a mí jo ho complicat. A, a mi lo que m'acollona a mi lo que m'acollona és que estem pegant-li voltes a la puntuació. I és un partit. Se és un partit. Si València tinguera que guanyar-ne 5 dels pròxims 7 o 6 dels Para. pròxims 7, jo diria, buf, eh, si és normal que estiguen fent num. No, número però, no. Però que el València tinga que guanyar-ne 1 i mig de 7 i estigan mirant a veure per on, no, ah, crec que és, és que la cosa està molt fotuda. Hi que ser un poc més realistes i jo crec que, que el València Vale ha fet una mala temporada, una molt dolenta temporada, però, hostis, no traure quatre punts... És que, te vaig a dir una cosa, vull dir, així n'hi ha que ser molt sincer. Si no us traus quatre punts, és que has merescut baixar a la segona divisió després de la segona volta que has fet. Això és evident. Si tu no traus quatre punts d'ací a final de temporada en set partits, tu mereixes baixar. Lini. Jo crec que donada sí, sí. la por que ja palpe, val? que ja... ja, ja n'hi ha por, ja, certament. Sí, donada la por. Però és normal. I, i la coyuntura que n'hi ha perquè al final allà estaran a dirigir un partit de l'equip uh -huh. jo yes. crec que esta volta no eh, en este partit val? Uh -huh. salvo Bacle... eh, eh, màxima correcte val? que com, com era allò que dia Llorente quan una oferta ofertíssima Escandalo, escandalosament escandalosa correcte pues algo de Bacle eh, ganas de irlo carrancs sí, el... <laughs> no, no aquí, lleva, lleva, lleva Salvo de Bacle és un clàssic del llorentisme Mestalla estarà al costat de l'equip sí, sí, segur, segur dit, Clar, segur. dit això, jo estic en un oient que ha dit és de veres, Mestalla és molt important i esta volta va a, re a repetar però atén-me com dia la portada del Superdeportes de dia chicos, sois vosotros o sea, ah, claro, els de dalt no van a fallar a veure si ho El, no ni feu la, no feu, l'entrenador no feu la, no feu la de Miliquito. Això és una val? qüestió de futbolistes, ja. No feu Arribat la de Miliquito. Este punt, Tireu avant i, tragueu. La grada, la grada sabem que va estar, que va empentar. No fallarà. Que no a més que... va multiplicar, si ja de per és un partit en la graderia anava a volcar-se, l'animadversió que provoca la figura d'Unai Emery del valencianisme... <laughs> No, no, Dani, és, és que és una evidència. Que és, és un tio que cau mal en Mestalla. Eh, jo, eh, jo eh, no posaria tant l'accent en, el, en el Sevilla per part de la gent uh -huh. o dels I precedents. també, home, és que a més... És que crec que això, això un, un ambient eh, hostil en un partit en el, que, el que jugues tant, eh, quasi més, ho dia Rafa La Huerta sí, uh -huh. eh, esta setmana en el, en el diari, que quasi puga posar més les piles i motivar davant de ah, l'adversitat a, a un equip molt batallador com el Sevilla, Sevilla, i jo generar, generaria un ambient més més, pro. més festiu, sí. una atmosfera més, sí, més, més càlida, que és la que se va veure en el, la temporada 2007-2008 contra Osasuna i, i Saragossa. bueno, hasta que, hasta que eh, César en el, en el, el segon partit pues, va encabronar també eh, a l'afició a tot més tallar i, i ahir no va ser un partit que tot i guanyar pues, va ser una experiència... Bé, jo, jo, li va, jo, li va ser... jo li vaig preguntar, eh, en la setmana del partit contra l'Espanyol, tinguérem a César precisament perquè ho havia viscut a favor i en contra. Sí. Eh, I, i ell va dir que jugarem més allà en aquestes condicions, <laughs> fotut, eh? Mm -hmm. sí. He <laughs> eh, fotut. I mira que aquest Saragossa viene també jugant-se la vida, el Valencia acaba guanyant-lo 1-0, si no recordo malament, en un gol de David Silva, eh, però, però aquest partit va ser d'aquella manera. 12 48, vinga, última pausa per a la Publi, Y después es diu Vicent Linares las del gran capitán. A veure ell, eh, però pensa, en quina puntuació pesa que puede estar la salvación. 12'48, 48, última pausa, tornem per a tancar así los esports 97 nit en la Radio. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales, un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? cocotas. ¿Cómo? cocotas. el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas uno más de la familia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. El drama de la permanencia en la 97.7 Radio. El diumenge, la situació límit s'escenifica amb la primera de les set finals que li resten als de Paco i estaran. Des de les 3 de la vesprada ja a Mestalla, València-Sevilla. Viu amb la narració de Manolo Montal i Salva Folgado este dramàtic encontre on els blanquinegres es juguen fugir quan abans del descens. Recorda, diumenge des de les 3 de la vesprada, València-Sevilla. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Casco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 50, en l'últim tram estàvem pendents de les cuentes del gran capità, les que va fer Vicent Linares, que es deia l'altre dia Carlos Bosque en Superdeporte, i que <clears throat> ell està amb la classificació, mirant, sumant, restant, etc etc etc. Jo crec que són comptes per a eh, ser optimistes, perquè realment fan falta pocs punts, mare de Déu, el que estem dient, eh, per evitar el descens. A veure, eh, que clar, en tanta pressió, perquè que jo vaig a fer així... No, no, jo, eh, jo dic que eh, Vicent Linares eh, va, va donar els seus contes. Val, jo el que dic és que en 37 poguera ser que fora. En menys de 37 no, i ho vaig a raonar, val? Els, els equips 18 i 19 uh -huh. estem en la jornada. Eh, 38 tenen 28 punts. Uh mhm. -huh. val? Ne queden 7 jornades. Dixes 7 jornades i els equips en extrema necessitat fan dos partits com a mínim guanyat en la, en la, tirada, de, en la tirada de sis que venen i després n'hi ha, una, ha unes dues últimes jornades en les que tota, tota la taula mm. està adulterada perquè ja n'hi ha molts equips que han aplegat o no han aplegat els seus objectius val? adulterada entre cometes eh, sí, naturalment sí, t aguantes, adulterada t aguantes, sí. i per això jo adulterar li... vol dir que hi ha equips que no es juguen res Correcte. i que per tant vagin el pistó. I per això jo li tiro un mínim de 9 punts mm -hmm. als equips que estan en, eixes en, en, en eixes demarcacions, mm -hmm. en la 18 i en la 19. Són molts. En eh? això, en això són molts, però atem-me, que ne queden, ne queden 21 per jugar en situació d'extrema necessitat. mm -hmm. Jo li tire 9 punts a aquests equips que ara duen 28. Ne són 37, per això pose el 37 com a mínim i probablement en 37 siga, val? probablement en 37. A partir d'ahir para estar tranquil, clar, de les dos victòries 38. tanques. Home, dos victòries, dos victòries segures. tanques. I una victòria i un empat també. jo, jo, jo penso que sí. es quatre, es quatre punts I que, si en que, me, que me consta que algunes persones del València és, són el número que tenen, que tenen clavat i dins del cap. Però és que del València, un... eh? De sí, però tu has fet una lectura que tu dius que els, dos de, que els dos de baix que els dos de baix se van a jugar. És que igual el descens està finiquitat molt abans de lo que tu te penses, també. Perquè comença a haver molta diferència ja entre lo que és... En... Claro, el problema, jo, jo t'ho dic perquè des de l'òptica, per exemple, del, del llevant dius, el problema no és que la salvació estigui a 4 punts, el problema és que per damunt d'aquests 4 punts els altres estan a 9 i a 10. Per tant, se, se produeixen menys equips que estan lluitant per el descens. Uh mhm. -huh. Entonces, aquests equips de baix tu li dius 9 punts, a mi me ah, pareix molt optimista però que lle llevant, 9 llevant, punts, eh? llevant d'avui que s'ha guanyat un Perú més rubi, val? hasta ara sempre que, que se, se li feia una pregunta no, no, és que no hablemos de puntos, és que hablemos de que hay que passar a 2 uh -huh. val? Quan, o, o hay que passar a 3 pues, ja, pues si tu veus que n'hi ha que passar a 3 el llevant ho té a 4 punts Sí, sí, vale, muy bien. Eh, me parece, Esa és la realitat, que si, que si n'hi hagueren 8 equips més implicats ahir en, en Home, claro. seria millor per tots. Correcte, claro, però és, és que te, se t'estan reduint totalment. I ho dic justament perquè la lectura és al contrari per al València. O sigui, és que mm, el València en una victòria pràcticament va estar salvat. I, i perquè perquè pues mira, són 9 punts. A la Garrixa, o, o, o frase que has dit, Dani, eh, eh, no sé si és dura o no, l'has dit tu, eh? eh si el València no es fa aquests punts, és que no mereix estar en primera. Efectivament, que és que no mereix. Ja Vull Ala, dir, és que la segona volta que ha fet, si no guanyes de 21, no guanyes 3 punts o 4 punts, no mereix estar en primera divisió. Jo crec que tot i els motius sobrats que ha anat col·leccionat el València al llarg de la temporada, pues, en ratxes com 3 mesos sense guanyar un partit... <clears throat> Que 22 hagis... jornades consecutives en en gol. Sí, eh, pues que dels últims, eh, les últimes 6 jornades hagis palmat en 5 partits, tot i això, crec que eh, convindria també pues, intentant capgirar la, la cosa uh -huh. o mm-hmm. veient pues, el Capa got eh, mig ple eh, pues, que el València té una posició privilegiada sí. que ja volguerem molts altres equips i que eh, dins de pues, tota la inoperància competitiva que està eh, demostrant l'equip sí que n'hi ha que, que una cosa és identificar el, el problema i tractar d'afrontar-lo i altra ben distinta pues, acabar eh, pues, imbuint-se de tota la història ambiental que a poc a poc sembla que, que s'està apoderant i que eh, a un club pues, poderós en tradició, en, en poso i en un escut gran com, com és el València pues, t'induís més al pànic i al bloqueig mental claro. que no que no pues, a, la, a la realitat dels, dels altres eh, eh, competidors que estan acostumats a viure en el fang, anar en el matxet en la boca mm -hmm i, i sí, que, sí que caldria igual capgirar un poc aquesta... Molt, en estos casos també venen exemples, tio, de, de eh, clar, eh, no sé si és mecanisme de defensa, l'ésser humà tota la vida eh, eh, pensa en lo pitjor que li pot passar. Home, claro, val? I te venen exemples al el camp també, de, no? sí. d'equips que, que no han estat en descens el Villarreal, el Villarreal sí. estigui 20 minuts. Ixa sí. <clears throat> Els, Ixa sí. els últims 20 minuts d'Ixa. I, i, i en tingué prou. Sí, L'Atleti de Madrid ningú se creia hasta l'última tornada de Oviedo que se Saquera a baixar. I tots pensaven que no, que no, que no va baixar, que este equip en Hasselbein, que guanyen el Bernabéu, que, que este equip no baixa. I baixar. I al Villarreal li passa exactament el mateix, i bueno, el, el València en l'època en la que baixava era diferent perquè ja venia d'una temporada molt roïn i venia d'una sèrie de temporades d'una sèrie de temporades molt roïn però els grans, quan se claven ahí baix i baixen, no s'ho creuen. Jo en això sí que estic d'acord, vull dir, si ara tu encadenes, encadenares tres, tres derrotes consecutives, ojo, <laughs> ahí sí, perquè ahí el València, ahí sí que no sap jugar, ahí sí que no sap jugar, no? Eh, però, però, i, da, i damunt però jo, una victòria eh, en el dia a dia jo no vaig viure eh, jo, jo no estic visquent esta informació eh, esta situació en informació del dia a dia del uh -huh. València val? perquè els meus menesters professionals es dediquen a tres vessants del futbol mhm. actualment, mm. val? però sí que vaig viure de primera mà el final de l'etapa de Koeman. <laughs> val? I quan, I quan t'aplega Boro, n'hi ha algunes similituds, val? I quan t'aplega Boro. Però aquell equip, al marge de molts millors futbolistes, i ho dic Xina, molts millors futbolistes, eh, eh, eh, que este tenia jugadors de Selima. en, en, eh, che, en, en, caràcter, en caràcter i líders i me'n recordo els dos que s'arremangaren bàsicament que, Baleja, que, Baraja i Marchena correcte en, un, cada, uno, en cada aeroport uno, després de cada derrota i, reunir, i uno, xerrant pegant-li voltes i uno no, és, no, no sap jo Marchena la, la, era un bon central però no és un sant de la, de la meva devoció l'altre sí que m'ha paregut en una etapa un jugador espectacular mm, sí. eh, i això remaren i, ui, mm -hmm. no, no, no, no t'ha carregat res ellos remaren. Pero es que ahora, no rema ninguno Rechire, equipo te y, y, remar. Y la madre que me aparece, anfona el, el, el que fácil cuando es pronto mejor y ya está, Efectivamente. Eh, eh, lo que sí que ha demostrado es... Yo, yo no creo que es un problema de actitud, pero sí de carácter. Porque yo no creo que en, una, en la actitud de un futbolista que es a no jugar o a a mis camis. pero sí de, pero sí de carácter. el carácter del futbolista es fundamental. Sí, això I capacitat futbolística, també. Home, és evident. Jo crec que és tot, eh? Jo crec que una, però jo... una cosa que va arrossegant a l'altra. Sí, jo, per, perquè, jo, home, perquè jo... moltes vegades, i s'apunt, i s'apunt, que moltes vegades, eh, eh, no, perquè la plantilla que té València, pues, al final te dic una cosa, tio, el plantilla, el, el València, quan ha estat X mesos sense el porter, i, i òbviament s'ha quedat sense el central, que en guany passat eren eren, quin percentatge de l'equip eren inicis dels futbolistes? Un altíssim percentatge. Els de més, nano, eh, tío, serán bons pero però, ah, però tu no, segur que en València? No, Re... esa és la realitat. I projecte paeixia que n'hi havia un ser, o mig, i ja, ja paeix que res. Ese va ser, si Déu vol, va estar la salvació, que jo espero que sí, i se va ser el, el segon gran problema, que és reconstruir aquesta plantilla l'any que ve. Uh. En problemes econòmics per el, tope, per el fair play financer, en futbolistes que acabaran així una fotraca pues i, no, i no els van a voler en ningú lloc. Pues per això, igual això obliga a fer les coses en més raciocini i sentit comú, perquè moltes voltes les plantilles que se fan pues, en, en, en, en pocs eh, arguments, en pocs diners ojalà, i tal... ojalá. Eh, eh, però si el problema, el problema no són els que vinguen, Vicent, és els que tinguen que eixir. I se per a més. és els que hagin de triar. Qui venen. No, no, i és que, i és que tu t'hi llevar de damunt, que, que després es trobes acomodo. En efecte, que es pugues felicitar. Vicent Xile, eh, Vicent Linares, gràcies. Moltes gràcies. Vicent Xile, gràcies. gràcies. Dani, gràcies. Moltes gràcies. Senyors, ho deixem així, ja sabem, demà 3 més quart, Murciélago, amb Vicent Sempre, Levant de Televisió. Nosaltres tornem el diumenge a les 3 de la vesprada prèvia València-Sevilla. Quasi res a l'aparell, que diria aquell. Esperem que cantant una victòria. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu. I fins demà.